trečias kirsnis. Taip kalbėdamiesi, jie perėjo iš ilgai visus namus ir atsidūrė saude, kur lygiai mažasis aulas žaidė sviediniais. O juos rinko nuo žemės ir davė žaidėjams į rankas, tyčia šiai pramogai skirti vergai vadinami sferistais. Petronijus trumpai probėgšmai žvilgtelėjo į lygiją, mažasis aulas pamatęs Vinicijų pribėgo pasisveikinti – o šis praeidamas nulenkė galvą prieš dailę merginą stovinčią su sviediniu rankose truputį išsitaršiusiais plaukais, kiek uždususią ir įraudusią. Tačiau sode gebenių, vynogienojų ir sausmedžių paunksmėje stovinčio trikliniaus viduje sėdėjo pomponija Grecina. Ir jie patraukė prie jos pasisveikinti, nors Petronijus nesilankė plausių namuose, bet ją pažinojo, nes matydavo tas antistyje, Rubelijaus plauto dukterį, taip pat Senekų ir Polijono namuose. Jis negalėdavo uslopinti nuostabos, kurią keldavo jam jos liūdnas, bet ramus veidas, laikysenos judesių kalbos taurumas. Pomponija taip griovė jo nuomonę apie moteris, kad šis sugedęs iki gyvo kaulo ir visoje Romoje labiausiai pasitikė savimi žmogus, ne tik jautė jai deramą pagarbą, bet net jo pasitikėjimas savimi kiek bliuško. Ir dabar, dėkodamas jai už Venecijos globą, lik nejučiomis terpė kreipinį domina, ponę, kuris niekada neteidavo jam į galvą kalbantis pavyzdžiui su Kalvija Krispinila, su Skribonija, su Valerija, Solina ir kitomis aukštuomenės moterimis. Pasveikinęs pomponijai pareiškęs padėką, jis ėmė jai tučtau priekaištauti – kad taip retai susitinka, kad jos nepamatysi nei cirke, nei amfiteatre, o ji padėjusi plaštaką ant vyro rankos, ramiai atsakė. Senstame ir abu vis labiau mėgstame namų ramybę. Petronijus norėjo prieštarauti, bet Plaucijus pridūrė savo švilpiančių balsu. Ir vis svetimesni jaučiamės tarp žmonių, kurie net mūsų romėniškus dievus graikiškais vardais vadina. Jau kuris laikas dievai virtę grinai retorinėmis figūromis, nerūpestingai atsakė Petronijus. O kadangi retorikos mus mokė graikai, tai ir man pačiam lengviau, pavyzdžiui, pasakyti hera negu junona. Taip tarės pažvelgė į pomponiją, lyg parodydamas, kad jos akivaizdoje jokia kita dievybė jam negalėjusi ateiti į galvą, o paskui ėmė ginčyti jos žodžius apie senatvę. Aišku, žmonės greitai sensta, tačiau tie, kurie gyvena visai kitokį gyvenimą, be to yra reidų, kuriuos Saturnas tarsi užmiršęs. Petronius kalbėjo lyg ir nuoširdžiai, nes pomponija Grecina, tegu ir krypo į antrąją gyvenimo dienos pusę, vis dar išlaikė nepaprastą skruostų skaistumą, iškėlusi nedidelę galvutę ir smulkų veiduką, tad nors ir apsirengusi tamsų drabužiu, likdama orios laikysenos ir liūdna, ji kartais darydavo visai jaunaus moters įspūdį. Tuo metu mažasis Aulas, didžiai susidraugavęs su Vinicijumi, kai šis buvo jų namuose, dabar priejas ėmė vadinti pažaisti sviediniu. Paskui berniuką į triklinijų įėjo ir lygyje, gebenių pastogėje su vipančiais kruostuose, saulės zuikučiais ir dabar atrodė Petronijui gražesnė negu iš pirmo žvilgsnio ir tikrai panaši į kokią nimfą. Kadangi lygi šiol nebuvo jai nieko taręs, tad atsistojo, nulenkė prieš ją galvą ir užuot pasveikinęs įprastiniais žodžiais, kreipėsi į ją eilėmis, kuriomis Odisėjas pasveikino Nausikają. Jeigu esi iš dievų, kurių platų į dangų šį valdo, tai Artemidei greičiausiai palyginčiau Dzeuso galingo dukrai dėl veido skaistumo elemens ir stovylos gražumo, jeigu esi giminės tų žmonių, kurie vargsta ant žemės, tris kart laimingi ir tėvas ir motina tavo, ir tris kart broliai laimingi. Iš Homero Odisėjos Net Pomponijai patiko to patyrusio vyro rafinuotas galantiškumas, na, o lygija klausėsi sumišusi ir nukaitusi, nedrįstama pakelti akių. Tačiau palengva jos lūpų kampučiuose pradėjo virpėti išdikelišką šypseną, veide atšvito kova, tarp mergaitiško drovumo ir noro atsakyti, ir matyt, šis noras nugalėjo, nes taiga žvilgtelėjus į Petronijų, atsakė jam tos pačios nausikajos žodžiais, ištardama juos vienu atsikvėpimu, lyg išmokta pamoka. Tu pakeleivi matyti nesi iš blogų ir nekvailas. Ir apsukusis pruku, kaip pabaidytą paukštį. Dabar jau nustebo Petronijus, jis nesitikėjo išgirsti Homero eilių iš merginos, kurios barbarišką kilmę Venicijus jam buvo anksčiau minėjęs. Klausiamą žvilgnį įsismėgė į pomponiją, bet toj negalėjo jam atsakyti, nes tuo metu šipsodamasi žiūrėjo į pasididžiavimų švytintį senojo aulo veidą. O šis nė nesistengi, to pasididžiavimo slėpti. Pirmiausia, prie lygijos jis buvo prisirišęs kaip prie savo vaiko, o antra, nors senoviški romėnų įsitikinimai vertė įsvaidyti perkūnus į graikų kalbą ir jos plitimą, vis dėlto laikė ją gero tono viršūnę aukštuomenėje. Pats niekada neįstengė jos dorai išmokti ir dėl to širdyje krimtosi, tad dabar buvo patenkintas rečiam prašmatniam vyrui ir dar rašytojui, kuris ko gerą jo namus laikė barbariškais Čia buvo atsakyta Homero kalba ir eilėmis. Namuose yra pedagogas graikas, pasakė kreipdamasis į Petronijų. Jis moko mūsų berniuką, o mergina klausosi tų pamokų. Ji dar kėliukį, bet miela kėliukį. Prie jos mes abu prijunkome. Petronijus dabar žiūrėjo pro gebenių ir sausmedžių raizginius į sodą ir žaidžiančią trijulę. Venicijus nusivilkęs stogą, vien su tunika, mėtė aukštyn sviedinį, o lygiai stovinti priekį iškėlusi rankas, stengėsi jį pagauti. Iš pirmo žvilgsnio mergina nepadarė Petronijui didelio įspūdžio, ji pasirodė jam per daug liesa. Tačiau, kai triklinijoje ją pasižiūrėjo iš arčiau, tai pagalvojo, jog šitaip turbūt galėtų atrodyti aukšrinė. Ir kaip žinova suprato, kad joje glūdi kažkas ypatinga. Jis viską pamatė ir viską įvertino. Ir rausvas skaistų veidą ir gaivės lūpas lyg bučiniai sudėtas, ir dangiškas kaip jūro žydrinė akis, ir alebastrinį kaktos baltumą, ir vešlius tamsius plaukus bangose ašviečiančius gintaru arba korinto variu, ir liekną kaklą, ir dievišką pečių nuolydį, ir visą figūrą, lankščią, grakščią, jauną kaip pavasaris, kaip ką tik pražydusi gėlė. Jame pabudo menininkas ir grožio gerbėjas, kuris pajuto, kad po šios merginos skulptūra būtų galima parašyti pavasaris. Staiga jis prisiminė chrysopemidę ir jį suėmė piktas juokas. Jis su savo auksinė pudra laukuose ir pajuodintais antakiais pasirodė jam neapsakomai suvytusi, maždaug kaip nugeltusi žiedlapius metanti rožį. O juk tos chrysopemidės jam pavydėjo visa Roma. Paskui jis prisiminė popėją ir toji išliausintoji popėja taip pat dabar atrodė jam kaip bedvasi vaško kaukė. O šioje tanagriškų formų merginoje glūdėjo ne tik pats pavasaris, joje slypėjo ir spindulingoji psichė, švytinti iš jos rausvo kūno kaip švieselį iš lempos. Teisybę sako, Vinicijus pagalvojo – o mano Chrysopemidė sena, sena kaip Troja. Paskui kreipėsi į Pomponiją Greciną ir rodydamas į sodą tarį. Dabar suprantu, domina, jog dėl tokio dvejeto jums mielesni namai negu palatinas ir cirkas. Taip, atsakė Pomponija nukreipus akis į mažąjį aulą ir lygiją. O senasis kalvedys pradėjo pasakoti merginos istoriją ir tai, ką kadaise buvo girdėjęs iš Atelijaus Histro apie šiaurės miglose gyvenančią lygų tautą. Tuo metu jaunimas liovėsi žaidės viediniu ir valandėlę vaikštinėjo saudaus smėliu, juodame mirtų ir kiparisų fone, atšvisdami kaip trys baltos skulptūros. Lygija vedė mažai aulą už rankos, kiek pavaikščioje susėdo ant solelio prie baseino sodo viduryje. Tačiau netrukus aulas pašoko ir ėmė baidyti žuvis skaidrėme vandenyje, o Vinicijus toliau klausti, vaikščiant radytą šneką. Iš tikrųjų, kalbėjo žemų virpančių balsų, vos tik nusimečiau prie tekstą, buvau išsiųstas į Azijos legionus. Miesto nepažinojau, nei jo gyvenimo, nei meilės atmintinai šitą moku iš Anakreonto ir Horacijaus poezijos – bet nesugebėčiau, kaip Petronijus deklamuoti eilių, kai protas tinksta iš nuostabos ir savo žodžių surasti neįstengia. Dar vaikas lankiau Muzonijaus mokyklą, kur mums vis kartojo, kad laimė tai trokšti to, ko trokšta dievai, tad ji nuo mūsų valios priklausanti. Tačiau aš manau, kad yra ir kitokia, didesnė ir brangesnė, nepriklausanti nuo mūsų valios, nes ją tik meilį gali duoti – ieško tos laimės patys dievai. Štai ir aš, o lygiai iki šiol nepatyręs meilės, eina jų pėdomis, o taip pat ieškau tos, kuri panorėtų man laimę duoti. Jis nutilo ir valandėlę buvo girdėti tik vandens pliuškenimas, kai mažasis aulas mėtė į akmenukus baidydama žuvis. Tačiau netrukus Vinicijus vėl prašneko dar švelniau ir tyliau. Tikriausiai tu pažįsti Vespasiano sūnų Titą, sako, jog tik išaugęs iš vaiko metų, jis taip pamilęs Berenikę, kad meilės ilgesys vos neiščiulpęs jam gyvybės. Ir aš taip sugebėčiau pamilti, o lygija. Turtai šlovė galybė, tai tik tai dūmai tuštybė, turtuolis suras turtingesnį už save, šlovingai užtemdys kito didesnį šlovį, galingai įveiks galingesnis, bet argi pats Cezaris – netgi kuris, nors Dievas gali patirti didesnį malonumą arba būti laimingesnis už paprastą mirtingąjį, kaip prie krūtinės alsuoja jam brangi krūtinė arba kai bučiuoja mylimas lūpas, taigi meilė mus padaro dievams lygius, o lygija. O ji klausėsi neramiai nustebusi ir drauge taip, lyg būtų girdėjusi skambant graikų fleitą ar citrą. Takois jai vaidenosi, kad Venicijus dainuoja kažkokią dainą nuostabiausią, kuris melkėsi jai jausis, sujudina kraują ir kartu atneša širdies alpulį, baimę ir kažkokį nesuprantamą džiaugsmą. Vaidenosi jai taip pat, kad jis kalba apie tai, kas jau ir anksčiau joje buvo, tik jis suvokti neįstengi. Jauti, kad jis joje žadina kažką, kas lygi šiol snaudė, ir šią valandėlę miglotas sapnas darosi visai iškesnis, patrauklesnis – ir žavesnis. Tuo metu saulė jau seniai buvo nuslinkusi už Tibro ir stovėjo žemai virš Janikulo kalvos. Ant neįlančių kiparisų krito raudona šviesa ir visas ojas buvo jos prisodrintas. Lygija pakėlė žydras, lyg iš sapno pabudusias akis į Vinicijų ir staiga pavakarė žarose palinkęs ties ją su virpančiu žvilgsnėje maldavimu, jis pasirodė jai gražesnis už visus žmonės, už visus graikų ir romėnų dievus, kurių skulptūras matė šventyklų frontonuose. O išvelniai sėmė pirštais jos ranką aukščiau riešo ir paklausė, argi tu lygiai nenumanai, kodėl aš tau visą tai kalbu? Ne, sušnipždėjo taip tyliai, kad Vinicijus vos išgirdo. Bet jis nepatikėjo, ir vis stipriau traukė jos ranką, jau ko nepriglaudė lygiją savo prie širdies, o šį plakė kaip kūjis, skatinama aistros, kurią sužadino nuostabi mergina, ir jau būtų kreipęsis ją karštai žodžiais, jeigu nemirto aprimintame takelėje, nebūtų pasirodęs senasis aulas ir eidamas artin prašnekęs. Saulė jau leidžiasi, tai saugokitės vakaro vėsos ir nejuokaukite su libitina. Ne, atsakė Vinicijus, netgi be togos kol kas nejaučiu šalčio. Štai jau vos pusė jos disko kyšo iš už kalvos, tarė senas karvedys, tai tik Sicilijoje, kur toks švelnus klimatas vakarai žmonės susirenka turgavietėse choro giesmėms palydėti nueinantį Febą. Ir užmiršęs, kad ką tik pats kitus gazdino Libitina, ėmė pasakoti apie Siciliją, kur turėjo dvarų ir didelį taip mėgstamą ūkį. Dar prisiminė, kad nekartą jam buvo kilusi mintis persikelti į Siciliją ir ten ramiai baigti dienas. Užtenka žymo šerkšno tam, kuriam žiema jau nušarmojo galvą. Dar nekrinta lapai nuo medžių ir virš miesto dangus meiliai šypsosi, bet kai pagels vynogynai, kai Albano kalnuose iškris sniegas, o dievai smelkiančiais viesulais lankys kampaniją, Tada ką gali žinoti, gal ir persikelsia su visais namais į tą savo jaukų kaimo prieglobstį. Tu norėtum palikti Romą, plaucijau, umiai sunerimas paklausė Vinicijus. Seniai noriu, atsakė Aulas, nes ten ramiau ir saugiau. Ir vėl pradėjo girti savo sodus, kaimenės, žalumoje skendinti namą, kmynais ir čiaubreliais apaugusias kalvas, kur dūzgė spiečiai bičių. Tačiau Vinicijaus nedomino tie abu koliški vaizdai, te tai galvojau apie tai, kad gali netekti lygijos ir dairėsi į Petronijos pusę, tarsi tik iš jo būtų laukęs pagalbos. Tuo tarpu Petronijus sėdėjo šalia pomponijos, grožėjosi saulėlydžio saudo ir prie baseino stovinčių žmonių reginio. Jų balti apdarai tamsiame mirtų fone švietė auksiniais vakaro atspindžiais. Padangė žara ėmė dažytis purpuru violetu, raibuliuoti kaip opalas, dangaus kliautas virto lelijų spalvos. Juodkipariai susiletai pasidarė dar aiškesnė negu šviesą dieną, o žmonėse, medžiuose ir visame saude įsivyravo vakarų ramybė. Petronijų apstulbino toji ramybė, ypač žmonių. Pomponijų senojo aulo, jų berniuko ir lygios veiduose buvo kažkas – ko jis neregėjo kasdien. Tiksliau sakant, kas nakt jis supančių žmonių veiduose kažkokia šviesa, kažkokia ramybė ir giedra, išplaukianti tiesiog iš to gyvenimo, kurį čia visi gyveno. Ir kiek nustebęs pagalvojo, kad vis dėlto gali būti grožis ir malonumai, kurių jis, amžinai besvaikantis grožio ir malonumų, net nežinojo. Tų minčių jis nemokėjo slėpti viduje ir kreipdamasis į pomponiją tarį svarstau širdyje, kaip skiriasi jūsų pasaulis nuo to, kurį valdo mūsų Neronas. O ji pakėlė savo smulkų veidą į vakarų žarą ir kukliai atsakė. Pasaulį valdo ne Neronas, o Dievas. Stojo valandėlė tylos netoli Triklinijaus alėjoje pasigirdo senojo karvedžio, Vinicijaus, Lygijos ir mažojo aulo žingsniai, Bet kol jie priartėjo, Petronius dar paklausė. Tai tu tiki dievus, Pomponija? Tikiu dievą, kuris yra vienas, teisingas ir visagalis, atsakė Aulo Plaucijaus žmona. Paaiškinimai. Pretekstas – purpurų apvedžiauta toga, kurią vilki vaikai iki 17 metų. Libitina – romėnų laidotuvių deivį. Acho que nem nenhuma briga.